Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Hamımızın adından qardaşımız Məhəmməd İbrahim atası hamımızın çox sevdiyi Telman dayını ürəkdən təbrik edirəm. 2021. Allah onlara uzun ömür, can sağlığı nəsib eləsin. onları mehriban bir aile eylesin. Ve bu evliliğin hayırlı, bereketli olması için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlenenler için ettiği duanı onlar için edilen Barakallahu leke ve barak aleyke ve cema'u beynekum fil hayr. Ve bu güzel fırsattan istifade edip kardeşlerime qardaşlıq barədə nəsiyyət etmək istəyirəm. Əvvəla, qardaşlığın qədrini ancaq o qardaşlığın şirinliyini dadan insanlar bilər. Və qardaşlığın nə boyda böyük nimət olduğunu bilmək üçün Peyğəmbər s.ə.v-in qardaşlıq barədə dediyi sözləri və onun mükafatını bilmək gərəkdir ki, qardaşlıq qəlbə yersin. Qəlbdə özünə yer tapsın. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qardaşlıq barədə bir çox hədislər demişdir. Bax, hər biriniz uzaq məsafəni qət edib bu qardaşın toyuna gəlmişsiniz. Məyər sizin bu qardaşdan və ya onun atasından Asılacağınız mı var? Alacağınız mı var? Əlbəttə ki, yox. Sizin gəlişiniz Allah rızası üçündür. Allah rızası üçündür. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədisində buyurulur ki, bir nəfər bir kənddən başqa bir kəndə qaylaşını ziyarət etməyə gedir. Və Allah onun yolunun üstünə bir mələk göndərir. Mələk insan simasında Gəlib həmin adama yaxınlaşır və soruşur, hara gedirsən? Adam deyir, filan kənddə olan qardaşımı ziyarət etməyə gedirəm. Deyir, sənin ondan alacağın mı var? Ehtiyacın mı var? Deyir, xeyr, mən onu Allah xatirinə sevirəm. Onda mələk ona görə nə deyir? Deyir, mən Allahın sənin yanına göndərdiyi elçisiyə gəlmişəm yəni, sənə müjdə verir. Sən onu sevdiyin kimi Allah da səni sevir. Gördünüz faydasını. Sən qardaşını necə sevəcəksənsə, Allah da səni elə sevir. Budur qardaşlığın faydası. Allah sevdiyi kimsəyə də heç kəs baxa bilməz. Həmçinin qardaşını xoş etməyə gəldikdə Göydən belə bir nida gəlir. Doğrudur, biz ona inanı eşitmirik. Lakin bu nida gəlir. Deyilir ki, hoş gəldin. Gəlişin də uğurlu olur. Sən cənnətdəki öz yerini tutdun. Bu da ikinci faydası. Yəni, qardaşını Allah xatirinə sevən cənnəti qazanmış olar. Həmçinin Allah subhanətə qiyamət günü bir-birini heç bir təmənna güdmədən Allah rızası üçün sevən o qardaşları səsləyib, çağırıb deyəcək, hanı mənim xatirimə bir-birini sevənlər? Bugün öz kölgəmdən başqa bir kölgə olmadığı bir gündə onların hamısını öz kölgəmdə kölgələndirəcək. Qardaşlığın nəticəsi, faydası, aqibəti budur. Allah səni sevir, sənə cənnəti nəsib edir və məhşər günü öz kölgəsi altında sənə yer verir. Bəs nə üçün indiki müsəlmanların vəziyyəti, halı çox acınacaqlı, bərbad vəziyyətdədir? Müsəlmanları sevməyənlər, qeyri-müsəlmanlar onların başına cora bölür, firqələrə ayırır və istədikləri istiqamətlərə yönəldə bilirlər. Nə üçün? Ona göre ki, indiki müsəlmanlar Quran və sünnədən, yəni Allahın ayələri ve Peyğəmbər s.ə.v-in daha çox kimse belə dedi, kimdənsə belə eşitdim, dədə babamı belə gördüm və s. üzərində öz əqidəsini qurur. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın kızıl hərflərlə yazılacağı bir güzel sözü var. demiştir ki, Haqq kişilərə görə tanınmır. Eksine kişiler haqqa görə tanınır. Haqqı bil, ona emel edenleri de tanıyacaksan. Ve alimlerin de bu hususta gözəl sözü var. Deyir ki, haqq əhli, hak yolunu tutub gedənlər əvvəlcə Quran və sünnədən dəlil, subut tapır, sonra ona uygun etiqad edir, ona uygun ibadetini kurur. və beləcə ömrünün axırına qədər haqq yolda olur. Sonra da cənnəti qazanır. Batilə uyanlar isə əvvəlcə nəyəsə etiqad edir, kiminsə sözünə görə öz əqidəsini qurur, ibadətini edir, sonra isə ona uyğun dəlil sübut axtarır, ancaq tapa bilmir. Beləliklə də azğınlıq içində ömrün axırına qədər şeytan onu yoldan çıxarır. Kardeşlik isə elə mühüm məsələdir ki, Kardeşler bir yerde olduğu zaman bir-birinin güzgüsüdür deyə, aynasıdır deyə, bir-birinin xətasını, səhvini görür deyə, bir-birini düzəldir və bir bina kimi bir-birini tamamlayır və o binanı heç kəs uçura bilmir. Əgər səmimi qardaş olsalar, və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizə qardaşlığa gətirib çıxaran bir çox amillər öyrədib ki, bundan bir neçəsini hiss edəcək. Yoxsa ki, bu xüsusda saatlarla danışmaq olar. Qardaşlığın açarı sayılan bir əməli öyrədib Peyğəmbər s.ə.v bizə, o əməli əksəriyyət riayət etmir. Qardaşlığın açarı sayılan, təsəvvür edirsinizmi? Rasulullah s.a.v deyir ki, mümin olmayanca cənnəti qazana bilməzsiniz. Kardeş olmayınca mümin olabilmezsiniz. İstəyirsiniz size elə bir əməl öyrədim, onu etdikdə kardeş olasınız. bir salam verin. Salam, Allahın salamını. Qardaşlar birbirine salam vermədiklərinə göre zəlil olurlar. Təsəvvür edin, qardaş qardaşla 10 yıl. yaxın olur, bir-birinə yaxşılıqlar edir. Sonra şeytan onların arasına elə girir. Onlardan biri o birində balaca səhv gördükdə ondan bir dəfəlik əlaqəni kəsir, salamı kəsir, ondan uzaqlaşır və özünü, özünü müəmin sayır. Mən isə həmin insanları nankör qadınlara bənzədirəm. O qadınlar haqqındakı Peyğəmbər s.ə.v deyir, ər ona il boyu yaxşılıq edir. Bir dəfə ondan yaxşılıq görmədikdə, deyir ki, mən səndən heç vaxt xeyri görmədim. Ondan küsür, üst çevirir. Həmin qadınlara bənziyir o kişilər ki, özlərini mömin sayır ancaq qardaşında bir xata gördükdə ondan üst çevirir, salamı kəsir. Məyər sələf-i salih belə idi, onlar qardaşı barədə fasiqin gətirdiyi bir xəbəri yanlır, yalan bir böhtanı eşitdikdə dərhal həmin xəbərə 70 üzr axtarırlar. 70 üzr. Üzr tapmadıqda fikirləşirdilər ki, bəlkə onun üzrü var, mən bilmirəm. Görüşərəm, təkbətək söhbət edib bu məsələyə aydınlıq gətirərəm. Görüşüb təkbətək söhbət etdikdən sonra, şübhələri aradan qaldırdıqdan sonra yenidən qardaş olardılar alimlərdən biri baxır ki, məsciddə olan müsəlmanlar arasında incilik var. Uzun illər qardaş olan insanlar bir-birindən üst sevirlər. Bir-birinə salam vermirlər. Bir xətaya görə, bir səhvə görə. Bu alim əvvəlcə onlara qardaşlıq barədə nəsiyyət edir. Sonra onlara gözəl bir dərs verir. İndi deyəcəyim bu misalı siz hər yerə yayacaqsınız. Bu misal sizin diller əzbəri olacaq. Alim bir ax ah kağız götürür, ax ah kağızın üzərinə bir nöqtə qoyur və bu nöqtəni müsəlmanlara göstərir və soruşur bu ax ah kağızın üzərində baxın görün, nə görürsünüz? Hamı diqqətlə baxır və deyir, qara nöqtə. Bir də soruşur ki, diqqətlə baxın, nə görürsünüz? Hamı yenə eyni cavabı verir, qara nöqtə. Alim başlıyor ağlamağa. Deyir, Subhanallah, siz bu boyda aşağınızı ah görmürsünüz. Qara nöqtə sizin gözünüzə girir. Adam o qədər yaxşılıqlar edib Allah rızası üçün, Allah yolunda. Bu yaxşılıqlar sizin gözünüzə girmir. Öz gözünüzdəki öz köpüyü görmürsünüz. Kardeşinizin gözündə çöp axtarırsınız. Ayıb deyil sizə. Təsəvvür edin, Moskva kimi büyük şehirde? Baş yolun üzərində Paşırski deyilir ora. Şosseyə nə deyilir bilmirəm. Həmin o şossenin üzərində böyük bir lövbənin üstündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözləri yazılır. Bu sözə əgər müsəlmanlar əməl etsəydi, onları heç kəs heç vaxt parçalaya bilməzdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, zənnə qapılmaqdan çəkinin. Çünki zənn ən böyük yalandır. Bir-birinizin eybini arayıb axtarmayın. Cəsusluq etməyin, bir-birinizlə rəqabət aparmayın, bir-birinizə həsəd etməyin, bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun, qardaş. Bu qardaşlıq dediyim mövzu ki var, bu çox qəliz və çox çətin məsələdir. Hər kəs buna riayət edə bilmir. Ümumiyyətlə, müsəlmanlar arasında qardaşlıq üç qismə bölünür. Birincisi, heç bir təmənna güdmədən Allah rızası üçün biri-birini sevən qardaşlardır. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm öz sahabelerini, öz qardaşlarını bu cür sevərdi və sahabelerine de bu cür olmağı tövsiyə edərdi. Onlar da bu cür olardılar. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm daim sahabelerinden hal-əhval tutardı. Bir kimsəni uzun müddət görmədikcə dalınca adam göndərər Onun xəstə olduğundan xəbər tutduqda gedib ona baş çəkər, müsafir olduğunu bildikdə onun üçün dua edər, vəfat etdiyini öyrəndikdə isə onun üçün cənazə namazı qılar və Allahdan məğfirət diləyərdir. İndiki müsəlmanlar isə müsəlman qardaşlarının başına gələn müsibətlərə, kafirlər müsəlmanın başına gələn müsibətə sevindiyindən daha artıq sevinirlər. Bəziləri isə abırsızcasına, utanmazcasına, həyasızcasına müsəlman qardaşının barəsində yalandan böhtanları yayır və bu şayələrə qulaq asan insanlar da sevinir, gülür, şadyanalıq edirlər. İbn Teymiyyə tanıyırsınız, hamınız yaxşı tanıyır. İbn Teymiyyə yaşadığı dövrdə Şam əhlinin əksəriyyəti bidət əhli idi. Özlərini alim sayırdılar. halife de onlara alim statüsü titulu vermişti. Ne olsun? Bugünkü güne onlardan hansı birinin adı gelip çatır? Heç birinin. Lakin İbn Teymiyanı hamı tanıyır. Onun tələbələri İbn-i Qeymi, İbn-i Kəhiri, Zəhəbini, İbn-i Rəcəbi və digərlərini bütün dünya tanıyır. Niyə? Ona görə ki, onlar Allahın bu الشجم رعاية الإخلاص يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله Ey iman gətirənlər! Ey iman gətirənlər! Kiməsə olan ədavətiniz sizi haqsızlıq eləməyə vadar eləməsin. Sənin kiminləsə aranda ədalətin varsa, yan yörəsindəkilərin və ya o birinin yan yörəsindəkilərin nə günahı var? Ədalətli olur. Allah ədalətli olanları sevir. Allahdan qorxun. İbn Teymiyyə də Allahdan qorxan kişilərdən idi. Onunla mütəzillərdən birinin arasında münaqişə baş verir və həmin o mütəzili xəlifəyə yaxın olduğundan gedir ona Nədir bəziyib düzür, nədir şahid edirsə, halife ona inanır. Onun gözəl şirin sözlerine, və İbn Teymiyyəni zindana salır. İbn Teymiyyə də bunu bilir. Emin adam ölür. Və İbn Teymiyyənin yaxınlarından biri gelir onun yanına sevine sevinə deyir ki, senin düşmənin öldü. Sevin. İbn Teymiyyə isə qəzəblənir. Deyir, sən müsəlmanın ölümünə sevinirsən, ayıb deyil sənə. Və zindandan çıxandan sonra gedir həmin adamın ailəsinə baş çəkir və deyir, bugündən sonra nə ehtiyacınız olsa, elə bilin ki, mən sizin atanız. Bütün ehtiyaclarınızı mən ödəyəcəm. O uşaqlar da böyüyəndən sonra danışırlar ki, biz ömrü boyu yetimlik nə olduğunu heç bilmədik. Həmşə İbn Teymiyyə Rahiməhullah bizə əl tutardı. Budur əsil kişilik, budur kişilərin əsil həyatı. Allah subhanətə alə belələrinə kişi kimi yaşamağı nəsib edir. Və kimlər ki, sizin danınızla danışırlar, sizə cürəbəcür böhtanlar, zahabi və s. sözlər yayırlar. Ona görə qəlbinizi sıxmayın. Narahat olmayın. Narahat olmayın. Kimlər nə deyir desin? Hələ 15 əsr bundan əvvəl Ayşə radiyallahu anhın yanına gəlirlər və ona şahid edirlər ki, bəzi narazılar sahabələri söyür. Hətta Əbu Bakır və Ömərə də dil uzadırlar. Ayşə radiyallahu anhə təbəssüm edir. Deyir, siz niyə buna təəccüb edirsiniz? Allah o sahabələrin əməl dəftərini bağlamış, lakin savab qapılarını qiyamətə qədər açıq qoymuşdur. Nə qədər ki, onları söyləyəcəklər, nə qədər ki, onları barəsində yalan, böhtan yayacaqlar, bir o qədər həmin insanların savabı artacaq. Buna dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən soruşur. Bilirsinizmi, müflis kimdir? Sahabələri deyir ki, müflis malı dövləti olmayan kimsələrimizdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, xeyr, müflis o kimsələrdir ki, qiyamət günü namazla, foruzla, zəkatla, ha belə birisini söymüş, birisini böhtan atmış, birisini döymüş, birisinin malını yemiş, birisinin qanını dökmüş halda qiyamət günü Allahın huzuruna gələcək. Və Allahın qırında zülm etdiyi kimsələr ondan qisas alaraq onun savabından götürəcək. Savabından. Və bu savablar bitməz. Bit bitdikdən sonra əgər haqq hesab tamam olmasa, həmin adamın qisas alınmaq üçün zalim, zülm etdiyi kimsələrin günahlarından götürülüb, bu adamın günahlarının üzərinə əlavə ediləcək. Və bu adamı cəhənnəmə atacaqlar. Və mən də bu mübarək bir məclisdə, gözəl məclisdə hamımızın adından Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanələ bizi elə qardaşlarla qardaş etsin ki, onlar həm bu dünyada bizə savab qazanmağa kömək etsin, həm də ahirətdə bizə cənnətə daxil olmaq üçün səbəbkar insanlardan olsun. Amin. Bu hayatta her birinizin güzel kardeşi dostu olabilir. Her birinizin. Lakin en güzel dostlardan biri insanın hayat yoldaşıdır. Hayat yoldaşıdır. O hayat yoldaşı ki, o adam insanla ömür boyu dost olur. Dost. gününün çox hissəsini onunla keçirir. Və belə bir dostu seçməmişdən əvvəl Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, qadınla dörd şeyə görə evlənmək olar. Gözəlliyinə görə, var dövlətinə görə, əsil nəsəbinə görə və bir də dininə görə, mümin olduğuna görə. Əvvəl dediyim o üçü müstəhəbdir. Gözəl olmasa da olar. Tək ki, kişinin ürəyinə yatan olsun deyildi. Var dövləti olmasa da olar, əsil nəsəbi olmasa da olar, lakin mömin olmasa, dini olmasa, Peyğəmbər s.ə.v hədisinin ardınca deyir ki, yoxsa yazıq olarsan, bədbəxt olarsan, dinlər olanı seç, yoxsa bədbəxt olarsan. Rasulullah s.ə.v-in dediyi söz həqiqətən də haqdır. Kimlər ki, dindar olanı seçməyib, həqiqətən də yazıq olublar, sonda bədbəxt olublar. Və Kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü danışılır. Siz ise maşallah, yəqin ki bu sözlerden haberiniz var. Bu söze dikkat vermeyip lakkırtı vurursunuz. Ayıbdır size. Özünüzden mümin adlandırırsınız. Məyinlə nədavətiniz varsa ki, çıxın bayırda durun, qulaq asmayın bu sözlere. Peyğəmbər s.ə.v. ədavət aparırsınızsa, eybi yox. Qiyamət günü hesablaşarsınız. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Ənsardan olan Əbul Heysəm adlı sahabəsi olur. Bu sahabənin çoxlu var dövləti olur. Xurma bağlalı olur. Mal qarası olur, lakin xidmətçisi olmur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, gələrsən kölələrdən birini sənə verərik, sənə xidmət edər. Əbu Leysən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm xidmətçini ona verdiyi zaman deyir ona yaxşı bax. Əbu Leysən gəlir zövcəsinin yanına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dediyini ona xəbər verir. Qadın da dərhal ona gözəl məsləhət verir. Deyir ki, ona yaxşı baxmaq istəyirsənsə onu azad et. Əbul Heysəm də tərəddüd etmədən deyir, o azaddır. çölə de sevine sevine çıxıb gedir. Xəbər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm çatdıqda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Allahın gönderdiği elə Peygamber Peyğəmbər, elə bir elçisi olmamışdır ki, onun yanında iki dostu olmasın. Yaxşılıqları ona əmr edib, pis işlerden onu çekindiren dostu ve bir de fitne fəsaddan el çekmeyen dostu. Kim pis dostdan özünü qoruyarsa, Allah da onu qoruyar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin də həyat yoldaşları onun üçün gözəl dost idi, gözəl dost. Diqqət edin, sahabələr ümrə ziyarətinə gəlir. 1400 nəfər olur cəmi. Özləri də ehramda. Kifayət qədər yanlarında silah olmur. Müşriklər onların qabağını kəsdikdə Peyğəmbər s.ə.v başa düşür ki, əgər onlar döyüşsələr, çox itki verəcək və istəmir ki, qan tökülsün, sahabələrindən kimisə itirsin. Sülh müqaviləsinə razılaşır. Sülh müqaviləsini bağladıqdan sonra sahabələrinə əmr edir ki, başlarını qırsınlar, qurbanlıq dəvələrini kəssinlər və ehramdan çıxsınlar. Sahabələrindən heç bir yerindən tərpənmir. Təsəvvür edirsinizmi? Heç bir yerindən tərpənmir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm gəlir, çadırına girir. Çadırında olan o əziz, gözəl, sadiq həyat yoldaşı Ummu Sələmə radiyallahu anhə görür ki, Peyğəmbər s.ə.v bir kefdir. Səbəbini soruşur. Rasulullah s.ə.v səbəbini ona deyəndə qadının məsləhətinə baxın. Diqqət edin, bu vəziyyətdə çıxış yolunu Allah s.ə.v ona öyrətmir. Məhz qadın Gözəl həyat yoldaşı ona gözəl məsləhət verir. Deyir, ey Allahın Rəsulü, istəyirsənsə onlar sənin əmrinə tabi olub, dediyini yerinə yetirsinlər, bayra sıx, dəlləyini çağırtırıb, başını qırtdırmayınca, qurbanlıq dəvələrini kəstirib, ehramdan çıxmayınca, onlarla bir kəlmə belə kəsmir. Rasul s.ə.v qadının dediyinə əməl edir çıxır, o dediyi kimi edir. Sahabələr bunu görəndə ayağa qalxıb bir-birinin başını qırxmağa başlayır və qurbanlıq dəvələrini kəsib ehramdan çıxırlar. Budur gözəl dost və Mən ümidvaram ki, qardaş da özünə belə bir gözəl dost seçib və ümidvaram ki, o gözəl dost da ömrü boyu qardaşa gözəl nəsiyyətlər edəcək və ümidvaram ki, bizim dualarımız əbəs yerə, boş yerə keçməyəcək. Allah onları mehriban edəcək və onlar ömrü boyu bir-birinə sadiq dost olub qiyamət günü cənnətdə də bir yerdə olacaqlar. Və hamımız üçün də Allahın bizə öyrətdiyi Quran ayəsi vasitəsilə dua edib deyilən ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Ey Rəbbimiz bizim üçün gözümüzün ağı qarası olan zövcələr və əməli salih övladlar nəsib edir və bizləri Allahdan qorxan, mütləqilərə doğru yol göstərən rəhbərlərdən, insanlardan edir. İkinci qism qardaşlıq barədə çox danışmayacağam. Bir ayə ilə kifayətlənəcəm. Bu qondarma qardaşlıqdır. Bir-birinin üzünə dünya malı xatirinə gülən qardaşlar. Bu qardaşların axırı yoxdur, qardaşlar. Onlar gez-tez parçalanıb bir-birinə nifrət edirlər. Bir-birinə nifrət edir. Dünya xatirinə bir-birini sevənlər. Və qiyamət günü onların aqibəti bilirsiniz nə olacaq? Allah s.ə. Quran-ı kərimdə buyurur ki, müttəqilərdən başqa qiyamət günü bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəkdir. Bütün dostlar, Allah onları dost adlandırır. Çünki onlar bu dünyada bir-birini dost deyib, can deyib, can eşidirdilər. Lakin qiyamət günü həmin o dostlar hər biri biri-birinin barəsində deyəcək ki, kaş mən filan kəsi özümə dost tutmayaydım. Vay mənim halıma. Haqq mənə bəlli olduqdan sonra o məni asırdı. Kaş mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedərdim. Kiminsə dediyinə oturub durmayaydı. Allahın və Peyğəmbərinin dediyinə gedəydi. Üçüncüsü, üçüncü qardaşlığa aiddir. Zahiri qardaşlıq olanlar. Saqqalı yerində, balağı da yerində. Ağzından da dür tökülür. Quranı da bəlkə səndən də yaxşı oxuyur. Qardaşlar arasında ibadətdə bəlkə hamıdan yaxşı görsənə bilər. Lakin bunların əsli münafiqdir. Bu sifətlə müsəlmanların arasına girib onlara pislik etmək istəyirlər. Allah subhanət hələ belələri barədə Quran-ı kərimdə Bəqərə surəsinin əvvəlində nə deyir? وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَاكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Onlar möminlərin yanına gəldiyi zaman biz də iman gətirdik deyirlər. Elə ki, öz şeytanlarının, əsil dostlarının yanına gedirlər. Biz sizinləyik. Biz möminlərə isteyza edirik deyirlər. Qiyamət günü də Allah subhanət hələ onlara isteyza edəcək. Onları cəhənnəm oduna atacaq. Onlar cəhənnəmə düşdükdən sonra peşmançılıq hissi ilə deyəcəklər ki, bizi ancaq günahkarlar azdırdı. İndi isə bizim nə şəfayətimiz, nə də bizə canı yanan bir dostumuz var. Biz də dünyaya qayıda bilsəydik, mömin olardıq. Təəssüf ki, bu dünyaya qayıda bilməyəcəkdir. Və sonda, qardaşlar, xüsusilə bir şeyi vurgulamaq istəyirəm. Bu şeyin hamınız şahidi olmuşsunuz, hamınız, hər bir dostunuz, hər bir dostunuz, hətta həyat yoldaşınız belə Allaha and olsun ki, sizə xəyanət edə bilər ehtimal edilir. Əli bin Əbi Talib radiyallahu anh əbəs yerə demir ki, dostunla dostluq etdiyin müddətdə ehtiyatını əldən vermə. Şübhələndiyin kimsəyə ehtiyatını əldən vermə. Bil ki, o sənin nə vaxtsa düşmənin ola bilər. Hər bir dost sənə xəyanət edə bilər, hətta həyat yoldaşı. Hətta həyat yoldaşı. Lakin yeganə dost var ki, Sen xəyanət etməyincə o senden üz döndərməz. Həmişə sənə sadık olar. Həmişə senin yanında, 24 saat senin yanındadır. Nəzəri senin üzərindədir və sənə sadiqdir. Kimdir o dost? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an ı Kerimdə öz dostları barədə neçə-neçə ayelerde xəbər verir. Bu ayələrdən birində dostlarını əmin edir ki, onlar bu dünyada da, ahirətdə də xoşbəxt olacaqlar. Ayədə deyir ki, şübhəsiz ki, Allahın dostlarının nə bir qorxusu vardır, nə də onlar kədərlənəcəklər. Yəni, bu həyatda onlara heç bir qorxu yox, qiyamət günü də onlar kədərlənməyəcəklər. Cənnət əhlindən olacaq sıxıntı və kədər içində olan bir alimə dostu məktub yazır. Təsəlli məktubu. Məktubunda cəmi iki cümlə yazır. Birinci cümlədə deyir ki, əgər Allahı özünə dost tutsan, heç bir düşmən sənə zərər yetirə bilməz, heç kəs səni alçalda bilməz, heç kəs səni gözdən sala bilməz. Yox, əgər Allaha düşmən olsan, heç kəs səni Allahın əzabından qurtara bilməz. Bu xüsusda sizə ən gözəl misallardan birini çəkirəm. Buxari rahiməhullaha. Onun həyatına nəzər salsaq görərsiniz. Uşaq vaxtından Allah qala onu nə cür ucaldır. Nə cür ucaldır. Təsəvvür edin, bu adam uşaq ikən 15 min hədis əzbər bilir. 16 yaşı olur, tarix-i kəbir kitabını yazır. O boyda alimlər arasında kitab yazır, təsəvvür edirsinizmi? Gəlir böyük bir alimin yanına, çıxıb gedəndən sonra alimin dostu gelir yanına. Dostuna deyir ki, biraz tez gelseydin, 15 bin ezber hadis biləni sənə göstərərdim. Tərif edir o uşaq. Ders dediği zaman en azı dersinde 20 bin adam iştirak edir. 20 bin ve İmam Muslim kimi böyük alimlerden olan İmam Muslim kimi bir şahsiyet onun başından öpür, bir sənin kimisi yer üzündə görmədim. Sənin kimisini yer üzündə görmədim. Lakin Allah subhanətə alənin yer üzünə qoyduğu qayda qanundur. Sevdiyi bəndəsini həmşə imtihana çəkir. Ömrün naxılında bu adamı elə imtihana çəkir ki, bəlkə də təhdük adamları belə imtihana çəkir. Adamı hər yerdən qova-qova, qova-qova, qova-qova, barəsində böhtanlar yaya-yaya, yaya-yaya gətirib çıxarırlar öz doğma vətəninə. Öz doğma vətəninin valisi belə onu şəhərdə qalmağa icazə vermir gedir hansısa bir kənddə balaca bir komada məskunlaşır və dərsinə cəmi 4-5 nəfər adam gəldiyini görəndə ürəyi sıxılır. O cür alim görür, hansı vəziyyətə gəlib çıxılır. Əllərini açıb Allaha yalvarır ki, Allahım, əgər mənim yaşamağım xeyirlidirsə, məni yaşat, ölməyim xeyirlidirsə, məni öz rəhmətinə qovuşdur. Vəfat edir. Vəfat etdiyi gün tələbələrindən biri deyir ki, yuxuda gördüm ki, məhşər günüdür. Peyğəmbər s.ə.v və sahabələr bir yerə toplaşıb, yaxınlaşıb Peyğəmbər s.ə.v qucaqladım. Dedim, ya Rasulullah, niyə burada gözləyirsiniz? Niyə getmirsiniz? Mənə dedi ki, biz Muhammed İbn İsmail Əl-Buxarini gözləyirik. Yuxudan oyanıb gəlib, Buxayr Rahiməhullahı müjdələmək istədim, gəlib baxdım ki, artıq vəfat edib. Buxari vəfat etdikdə heç ağlına gələrdimi ki, onun kitabı Allahın kitabından sonra en çok okunan, en çok ehtimad edilen, en çok inanılan bir kitab olacaq. Bilərdimi? Onun haberi de yoktu. Qiyamət günü onun salamını görecek. qiyamət günü onun o kitabının nə dərəcədə ona savab gətirdiyini görəcək, vallahi görəcək. Lakin bir şeyi qeyd etmək istəyirəm. Buhari vəfat etdikdən sonra bir çoxları peşman olur, gəlir onun qəbrinin başında ondan halallıq almağa başlayır. Lakin artıq gec olur. Sağlığında halallıq vermək lazım idi. Və kimlər ki, sağlığımızda bizlərə əziyyət verir, vallahi ki, öləndən sonra onlara halallıq verməyəcəyik. Allahdan qiyamət günü Allahın hüzurunda öz haqqımızı istəyəcəyik. Onların savabından götürəcəyik. Vallahi ki. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə elə bir şey öyrədib ki, onu etdikdə Allahın dostu ola bilərsin. Dostu. İstəyirsin onu, onu sizə öyrədib. Bu hədisi, daha doğrusu bu iki hədisi qulağınızda sırğa etsəniz, qəlbinizdə yer tapsa bu hədislər, O zaman Allah size dost olacaq, Allah sizi sevəcək. Bu hədislərə diqqətlə qulaq asın. Sahabe, Allahın Kur'an ı kərimdə təriflədiyi sahabə, Peyğəmbər s.ə.v-in sevdiyi sahabə, Allahın sevgisini qazanmaq istəyir. Allaha dost olmaq istəyir. Və gəlir Rasulullah s.a.v. deyir ki, ya Rasulullah, Ben ne edim ki, Allah beni sevsin ve insanlar beni sevsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dünyaya könül bağlama, Allah seni sevecek insanların elinde olana göz dikme insanlar seni sevecek ve diğer bir hadiste Muaviye radiyallahu anh xəlifə olduğu dövrdə Ayşə radiyallahu anhə mektub yazır ki, mənə elə bir nəsiyyət et ki, Allah subhanət hələ beni işlerime avand eləsin, məni yaxşı işlər, doğru işlər, düzgün qərar verməyə müvəffəq eləsin və insanlar da mənə tabi olsun, mənə qulaq assınlar. Ayşə radiyallahu anhına Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu hədisini göndərir. Məktubda yazır, göndərir. Əgər sən insanların xoşuna gəlməsə də Allahı razı salacaq əməllər etsən, Allah elə edəcək ki, gec-tez o insanlar səni sevəcək və sənə itaət edəcəklər. Çünki Allah səni sevəcək. Allah da bir bəndəsini sevdiyi zaman əmr edir ki, mələklər də onu sevsin, insanlar da ona rəhmət bəsləsin. Yox, əgər sən insanların xoşuna gəlsin deyə, yaltaqcasına, kiminsə gözündə hörmət qazanasan deyə, Allaha qəzəbə gətirəcək əməllər etsən, Allah elə edəcək ki, gec-tez rüsvay olacaqsan, həmin insanlar özü sənə nifrət edəcək. Və sonda Allahdan istəyim olur ki, Allah nemət verdiyi kimsələr arasında bizlərə də nemət bəxş etsin. Hidayət verdiyi kimsələr arasında bizlərə də hidayət bəxş etsin. Mömin əməli salih zövcələr və əməli salih övladlar nəsib etdiyi kimsələr arasında bizlərə də əməli salih zövcələr və övladlar nəsib eləsin həmsinin dost qəbul etdiyi kimsələr arasında bizləri də özünə dost qəbul etsin. Və kim bizi Allah xatirinə heç bir təmənna güdmədən Allah rizası üçün sevirsə, Allah da onu sevsin. Bu dünyada və ahirətdə bizləri onunla ayrılmaz qardaşlar etsin. Kimlər də dünya xatirinə hansısa bir madiyyat üçün bizi sevirsə Allah onları islah etsin. Allah onlara hidayət versin. Kimlər də münafiqcəsinə, müsəlman sifəti ilə aramıza girib bizi parçalamaq istəyir, bizə pislik etmək istəyir. Allah onları şərini, onların özünə qaytarsın. Allah onların özünü və şərini bizdən uzaq eləsin. Allah onları bu dünyada rüsvay, ahirətdə isə əsil dostları ilə bir yerə həşir eləsin. Amin. Və həmsinin bu söhbətin, bu nəsiyyətin sonunda qardaşımızı bir daha təbrik edir və Allahdan istəyirəm ki, bu məclisdə qardaşları yığıb Allah subhanahu teala'nın rizasını qazanmaq üçün öz malından xərcləyib, Allah onun malını qat-qat, Quran-ı kərimdə dediyi kimi ən azı 700 qat, ondan da artıq misli ancaq özünə bəlli olduğu qədər xeyir, bərəkətini versin və həmçinin də bu məclisdə olan qardaşlar nə qədər Allah yolunda mömin qardaş bacılarımıza əl tuturlar. Allah onların da malına xeyir, bərəkət nəsib eləsin. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilaha illə əntə, əstəğfiruka və etûbu ilayk.